I tu se lahko može primijetiti kakvo je stanje muslimana. Pa ćemo na hađu vidjeti ljude koji ne samo da ne poznaju osnovne propise hađa, jer je hađ ibadet meusimi, To je sezonski ibadet koji je jedan put u godini i prođe. I zato jako rijetko vidimo da se pitanja o hađu postavljaju poslije hađa do naredne godine. Pa nije čudo da ljudi ne poznaju propise hađa, ali je čudno da ljudi ne poznaju propise svoje vjere od tevhida, od namaza, pa nadalje. Pa ćete vidjeti ljude koji dođu da obave hađ i u Allahovoj kući u njemu najdržem mjestu čine mu širk prizivajući ovoga ili onoga a svako ko priziva mrtvog ili živog i traži od njega ono što mu ne može dati mrtvi svakako ne može ništa a živi ne može osim određene stvari ako je prisutan da se zamoli za nešto, to je drugo, to je ono što može. Takav čovjek čini ono što smije tražiti samo da Allaha zavođa. Pa ćete naći ljude koji dođu da dobiju dobra djela, da budu očišćeni od grijeha, a vrate se sa najvećim grijesima. Tako ako gledate u namaz i posmatrate namaz ljudi, vidjet ćete čuda. Znači vidjet ćete čuda neviđena kako ljudi klanjaju i kako se ophode prema namazu. A da ne govorimo znači o drugim pristupima koji se dešavaju ili tom prilikom na hađu. Pa je hađ prilika da čovjek vidi razne vrste muslimana. Da vidite razna razmiš, da vidite džehlove različitih vidova i boja. Koji se možda ne mogu vidjeti u mjestu, znači gdje čovjek boravi. Vidjet ćete, znači, tu jednu krajnost kod koje je vjera med i mlijeko. Kako god da uradiš i kako ti god duši godi, to je to. Ništa više od toga. Vidjet ćete i drugu skupinu ljudi koji dođu pa u tom pogledu pretjeruju. Kada vidje nemar ljudi, onda pretjeruju u tom pogledu. Pa pretjeruju do te granice da se čovjek zapita, Allahu dragi, može li čovjeka išta više odvesti sa pravog puta ili ga uvaliti u veći dolalet od džehla i od neznanja. A džehl je prisutan i kod jednih i kod drugih. Pa zamislite ljude koji dođu na hađ da obave hađ i ni jedan namaz ne klanjaju harem mekansko. Jer je tu zabranjeno klanjati. Ti imami koji predvode, to su sve imami, vlasti taguta, pa nije dozvoljeno nijekom slučaju klanjati za njih. Tako isto u medijinskom harem. Džume se klanjaju po hotelima, u sobama. Stolica je nimbar. Hrana se nigde ne jede, znači meso se nigde ne smije konzumirati u Mekiju Medini, jer to je sve neispravno. Možete misliti kako ljudi sebi azab čine na, na ovome dunjalku. Došao da obavi hađ, da Allahu udovolji i čini sebi azab sa svih mogućih strana. Oni ne samo da ne klanjaju za ljudima koji su imami u haremu. Oni to povežu filozofskim putima, on dok je imam u haremu mora biti pokoran vlasti, ako je pokoran vlasti, dakle, znači filozofskim putima ga dovedu na, u džahennem, jel u redu? Oni neće da klanjaju i za onoga koga ne znaju. Dođu i hođaju u džami. Taj hođa, ne znam, nikada ga vidio nisi, o njemu ništa ne znaš. O njegove akidi ništa ne znaš. Osnova je da je šta? To je musliman. Ne, osnova je da je kafir. To je ta osnova koja brka sve. I ne može se iza njega klanjati. Dok ja tebe ne ispitam i ne propustim te kroz svoj filter, da vidim kakav si ti musliman i na kojim si ti talasnim dužinama. I samo klanjaju ako neko predvodi od njih. I onda naravno nakon svega toga kažu nije taj dan bio refat, nego je drugi dan. I treba drugi dan ići na refat, kad je sam narod na, na kad tavaf obolja, oni su na refatu, kad su svi na, na, na mini, oni obolje i tako da. Dođe i takva skupina ljudi. I to je jedno oličje truhlog razmišljanja i nesvatanja vjere. Nepozivanje na riječi islamskih učinjaka, već na samostalno svatanje. Pa je hađ mjesto gdje čovjek može vidjeti čuda neviđena. Pored koristi imanski svakako koje su primarni cilj, tu ima znači i drugih koristi, a to je da čovjek znači upozna razne vidove muslimana pa da kaže ne. Ispravno je ono na čemu je bio Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i njegovi ashabi. Ne odlazak ni u jednu ni u drugu krajnost. Jer te krajnosti slomiše muslimane, slomiše njihovo jedinstvo i slomiše njihovu vjeru. No, međutim, oni su poznati, njihovi predsi su bili prije toga, za njih Rasulullah s.a.v. rekao, jaktulune ehlel islam, ojeterune ehlel uthan. Kaže, ubijaju muslimane, a ostavljaju pagane na miru. E tako su i ti muslimani, od njih su pagani svih vrsta i boja mirni, bez obzira šta radili na zemlji, i kako prema islamu i njegovim sledbenicima postupali, oni su mirni, ali od njih nisu mirni muslimani. Od njih nisu mirni samo muslimani od njihovi jezika, pa je to samo istorija koja se ponavlja, ništa više od toga. Malaha tabarak je od tada da nas učvrsti na istini i da se ne pokolebamo ni u kom momentu. I da ostanemo na menheđu na kome jesmo i da nas uzvišeni Allah te barek i otala učvrsti na tome a nikako da padnemo pod utjecaj neznalica koje su nažalost svojim džehlom uspjele da zavedu jedan dio muslimana zašto? zato one što su i zaveli su isto tako džahili kao i oni nisu sjedili učili svoju vjeru i slušali nego su kopkajući, kopkajući po internetu znači i slušajući predavanja od ljudi koje nikada nisu vidjeli niti šta znaju o njima, znači upali u takvu zabludu koja na kraju rezultira da čovjek ili ostavi Allahu vjeru ili da nanese zlo islamu sigurno da bude kobnija nego korist koju, koju želi donijeti. što se tiče muslimana koji dolaze na hač, a da ne znaju propise, tu odgovornost nosi svako onaj koji je vezan za organizaciju. Muslimane treba upoznati. Muslimane treba upoznati sa propisima, a i pomoći im da obave hač na ispravan način. A nikako pustiti ljude znači da se o njima niko ne brine. I zato je blagodat što imaju studenti, znači, koji pomažu hađijama. To je konkretno vezano za naše podneblje, no međutim, mnoga podneblja dolaze, nema studenta, sami vodiči nisu spremni da im objašnjavaju niti da, da se sa njima ovaj, da se potrude da ljudi obave hač na propisan način pa ćete naći čak da ljudi ne odu ni na refat, da ne obave, znači, glavni ruk. Znači, hoda po pijacama, devetog Zulhidžeta, kad treba izaći na refat, vrati se u tri sahata, karavana sva otiša, oni dalje u hotelu, dva, tri dana, dok neko ne po njega. Što su greške, znači, koje se ne bi smjela muslimanima dešavati? Mi smo u našem zadnjem predavanju govorili da ćemo spominjati nešto o propisima vezanim za prste. Budući da smo u poglavlju kom? Hm? Odjeća i ukras. Pa smo došli do poglavlja, ali prstena nije ostalo nešto puno u tom poglavlju. Ovo je sada govorimo o muškoj odjeći. Doće nakon toga ženska odjeća i propisi vezani za žensku odjeću i time bi onda i završili ovo poglavlje. Što se tiče prstena za muškarca, islamski učenjaci po tom pitanju imaju različita mišljenja. Mislimo na propis nošenja prstena. Pa kaže jedan dio učenjaka da je to mubah, svejedno bila potreba za tim ili ne bila potreba. S tim što nema posebne odlike onaj ko nosi. Znači, jedan čovjek nosi prsten, drugi ne nosi. To je mubah onaj ko nosi nema posebne odlike, nema posebne nagrade zato što nosi prsten. To je stvar koja je muba. To kažu hanefijski učenjaci i neki malikijski i šafijski pravnici i to je spoljašnje značenje riječi mama Ahmeda. Jer kada je upitan u prstenu, rekao je da se može nositi, kaže, onakin la fadla fi, a međutim nema, kaže, posebne odlike onaj ko to nosi. Drugo mišljenje da je to mustahab. Da je to, da nošenje prstena mustahab, i to je stav nekih učenjaka iz prvih generacija, od nje ima Malik, i to je mišljenje kod ambelijskih pravnika. Treće je da je to mekruh osim čovjeku koji ima vlast. Bilo da je sultan, kalifa, bilo da je kadija, bilo da je namjestnik, bilo da je velija, znači bilo šta da je od, od, znači, od onoga, od onih koji imaju vlast, njemu je znači dozvoljeno da to nosi a ako to čovjek nosi koji nema vlasti to je suprotno prečem i bolje i to je stav nekih hanefijski učenjaka i šafijski i mišljenje od hanbelijskih pravnika I imamo četvrto mišljenje da je to mekru općenito se nikako ne treba prste nositi to je Ibn Abdel spomnio od nekih učenjaka ne navodi njihova, ne navodi njihova imena ispravno je mišljenje da je čovjeku dozvoljeno da nosi zlat srebrne prste da nosi srebrne prste zlatni govorit ćemo o tome i govorili smo tako zlatni srebrni prsten musliman može nositi tomu je dozvoljeno ali nema odlike nema nagrade za to osim jedino kada bi čovjek nije to nosio da čini ono što je činio poslanik sa osaleme postoji mogućnost da može imati nagradu za to Našto po ovome drugo mišljenje koje kaže da je mustahab. Protivnom čovjeku je dozvoljeno u najmoj ruku je mubah da nosi prsten srebrni. On pa nosi srebrni prsten. Kaže kad je ja, neki učenjaci su kaže složni da je čovjeku dozvoljeno da nosi srebrni prsten muškarcu, osim neki predaja što se spominju iz od učenjaka iz Šama. Neki učenjaci iz Šama iz prvih generacija, znači iz, iz ovaj, kažu da je to mekru i u tom pogledu navode jedan, jednu predaju koja je batil, koja je neispravna. Tako kaže imam neovisno da su neki učenjaci iz prvih generacija i Šama govorili da je to mekru, no međutim, i kaže čak navode jedan ether, jedno predanje u tom pogledu, no međutim, to predanje je iznimno ima šudud, ima iznimku, znači pa ne može se prihvatiti. Dakle, propis da je nošenje prstena šta? Muba, dozvoljeno. Bilo da je čovjek da ima nekakvu vlast ili da je nema bez obzira na to. Što se tiče zlatnog prstena, islamski učenjaci su složni da je nošenje zlatnog prstena muškarcu haram. Ne mekru, nego haram, ne smije muškar, znači nositi zlatni prsten. To je zabranjeno. I taj konsensus spominje Kadi i Jad, spominje Ibn Abdul Bar, spominje Ibn Hajar, spominje ga Ibn Kajim El Džauzije, spominje ga Imam El Munavi i drugi islamski jeli, učenjaci. Rahimahumullah. I dokazi o zabrani nošenja zlatnog prstena su brojni. Kazali smo da je poslanik sa svom prvo vrijeme nosio zlatni prsten, potom ga je šta? Bacio potom ga je bacio jedno kratko vrijeme, znači nosio prsten, potom ga je ovaj, zamijenio sa srebrnom. Dobro. Nošenje železnog prstena. Železni prsten. Često ćemo naći, znači, bižuterija ova kada se prodaje da ima šta? Železni prsten. Pa kakav je propis da muškarac nosi železni prsten? ovaj propis vredi znači za prsten koji je napravljen od železa većina islamskih učenjaka smatra da je mekruh čovjeku da nosi železni prsten većina znači islamskih učenjaka smatra da je to mekruh i to je stav hanefijskih učenjaka i malikijski, neki šafijski i ambelijski s tim što oni kažu uz železni prsten ide i bakarni prsten i od olova. Znači, imaju isti propis. Drugo mišljenje je da je dozvoljeno da čovjek nosi železni prsten. I zlat, i ovaj, i od bakra, i od olova. I to je stav kod nekih malikijskih učenjaka i šafijskih i hambelijskih. Što se tiče dokaza, mi nećemo, naravno, ulaziti sada u detalje svega, ali ova pitanja koja su bitnija, poput pitanja železnog prstena, moramo bar stati kod par dokaza. Imamo hadis kod imama Ahmeda od Omara radijallahu ta'lanhu, da je poslanik sa osvijem vidio čovjeka koji na ruci nosi zlatni prsten. Pa mu je rekao, ilqi za, ilqi za baci ga, baci to. Pa je čovjek to skinuo i bacio. Pa je uzeo železni prsten i stavio na ruku. Železni prsten. Pa mu kaže Rasulullah s.a.v. Da šavun min. Kaže, to je još gore. To što si uradio je gore od onoga što si imao prije toga. Pa je čovjek uzeo sebi srebrni prsten, pa je prešutao poslanik s.a.v. Ovo je hadis koga bliži imam Ahmed od Omar. Imamo hadis koga bliži imam Bukhari u svome dijelu, lede bol mufrad od Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu ta'ala anuhuma, da je čovjek isto tako stavio na svoj prst železni, zlatni prst. Pa kada je vidio negodovanje na licu poslanika sallallahu alaihi wasallame, skinuo je zlatni prsten i stavio železni. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Hada šabrun, hada hilijetu ahlin nar. Kaže, to je još gore. To je, to su ukrasi džehenemlija. Tako džehenemlija nosi. Pa ga je skinuo i uzeo srebrni, pa je poslanik sa osvijem prešupo. Imamo hadis kod Nesaje i kod imama Tirmizije od Buredje ibn Husayna radijallahu ta'ala anhu da je čovjek došao sa srebrnim prstenom, sa železnim prstenom kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu je rekao, mali ra alejke hilijete ehlina. Kaže, šta je to pa ja vidim na tebi ukrase stanovnika džahenne. <clears throat> pa ga je bacio, <clears throat> pa je uzeo prsten od <clears throat> olova ili od bakra. Od bakra. Pa je rekao, kaže, mali eđidu minke rihal asnam. Kaže, šta mi je, pa osjetim od tebe miriski pak miris <clears throat> kipa. <clears throat> pa ga je bacio i uzeo sebi srebrni prsten, pa je poslanik sa osam prešutao. Kada mu je rekao šta, šta mi je pa osjetim miris kipa od tebe, mislio je na to što su ljudi od, od bakra pravili šta? Kipove. Pa kaže uzeo se sebi, jeli, kipa na prst stavio, jesli se zbog bakra koga su ljudi pravili ono što su obožavali mimo stvoritelja Azeođe. Ovi rivajeti, neki od njih su dobri, neki su slabi. Uglavnom, ovi rivajeti pojačavaju jedni druge. Pojačavaju jedni drugi. Imamo drugo mišljenje koje kaže ne, nošenje srebrnog prsta, o, železnog prsta najdozvoljeno. I nema u tome nikakve zapreke. I to dokazuju hadisom Sehla ibn Sada, koga bileže Buhare i Muslim, kada je ona žena došla pa se ponudila poslaniku, salam da je oženi, Pa je ušutao, pa je jedan od sahaba rekao Allahu poslaniče, kaže, udaje za mene. Kaže, šta imaš? Da joj daš. Kaže, nemam ništa. Nemam ništa. Kaže, il temis voleu hatemen in hadid. Kaže, trudi se da nađeš. A, trudi se da nađeš taman i prsten od železa. Taman železni prsten. Kažu, pogledajte, da je poslanik sa osvijem rekao da nađe šta železni prsten. Pa da ga nosi. Ne bi poslanik sa osvijem rekao da traži železni prsten, osim šta? Osim, ako ga je dozvoljeno, koristiti, jel tako? Nosi. No, <clears throat> međutim, <clears throat> ovaj <clears throat> ovaj hadis ne može biti kao argument. Ne može poslušiti kao argument. Nije jak. On je ispravan što se tiče lanca prenosilaca njegove autentičnosti. Ali dokazivanje sa njim nije jako. Zašto? Zato što poslanik sallallahu alaihi sallam kada je rekao traži ili nastoji da nađeš taman a, prsten od željeza ne mora značiti da je tražio da ga šta nosi na ruci nego da ga možda je u tome je htjela biti mu balaga odnosno simbolika da se trudi da nađe bilo šta Jer nema bezvrednije od železnog prstana. Kakva je to vrijedno železnog prstana? Pomark je, tako. Nema ništa jefti... nego ti se trudi da nađeš pa taman ono najjeftinije. Da je to nekakva simbolika. Jel u redu? Ješ u redu? Poslanik sam sam, na primjer, kaže u hadisu. Doće vrijeme kada će islam biti siguran i da će putovati dvije žene iz, sa juga, iz, iz Jemena do Šama, neće se bojati nikoga. Znači to da je dvijema ženama dozvoljeno da putuju sami? na kraju, pod kraju Dunjalka će biti ženama dozvoljene da same putuju. Neće. Poslanik sa osvijem nije htio ovdje šta pojasniti propis putovanja žena sami. Nego je htio pojasniti šta propis onoga što će se desiti mir koji će nastupiti na zemlji, sigurnost koja će vladati. A nije time htio okazati da, je sada da uzmu ljudi i sve hadise koji govore o zabrani putovanja žene bez mahrema da, da ih potaru i da ih maknu na marginu zbog hadisa koji kaže da će žene moći. Znači, žene će, kada bi putovale, ne bi šta? Strahovale, što ne znači da je dozvoljeno da, je tako, da putuju. Što ne znači da je dozvoljeno da putuju. To je jedno tumačenje hadisa. Ako se dokazuje šta? Da nije jak argument za dokazivanje. Drugo tumačenje jeste da je hadis o železnom prstenu bio u početku islama. A da su hadisi o zabrani došli šta? Kasnije, poslije toga. No, međutim, može li se ovo uzeti kao validno? Znamo li kada je rečen jedan hadis, kada drugi? Ne znamo kada je rečen. I prema tome ne možemo ih uzeti. Osim da imamo argument koji nam pojašnjava. Postoji argument iz koga se to nazire. U stvari, e, oprostite, e, Znači, ne znamo, e, jedna, jedan dio učenjaka kaže da to bilo prvo vrijeme Islama, a da je hadis o zabranju došao kasnije. Mi nemamo argumenta iz koga bi to zaključili jasno. Postoji mogućnost, a međutim, mogućnost sama posebe ne može biti šta? Argument. Ima treće tumačenje, a to je da taj železni prsten koga je taj čovjek tražio i našao, nije bio od čistog železa. Nije bilo čisto železo. Pa tako bileže Hakim, bileži Hakim u svome ustetreku i kaže Hakim i Zehebi da je predaja vjerodostojna. Od Sehla ibn Sada kaže udao je poslanik sallallahu alaihi wa sallame jednu ženu za čovjeka, a mehri je bio prsten železni koji je na sebi imao ono oko gore od srebra. Pa nije šta bio? Nije bio, znači, čisto želje, nego imao pri sebi šta? Srebra. A ono oko srebra je moglo možda biti više da ga je bilo nego čega? Nego samog prsta, u redu. Ono što ide oko prsta. Taj dio. Tako to su različita tumačenja. Ali je najispravnije u Allahu Teala, Allahu Teala Alem ovo prvo, da poslanik sa svem nije time htio da šta? Da se to koristi. Nego to se može uzeti kao muš, muškarcu, neko ti da zlatni prste, ili ga zabranjeno uzeti. Nije. Uzet ćeš ga i otićeš, znači, ovaj, preraditi ga, pretopiti ga i napraviti, znači, od njega nešto što je halal, ili ga prodati kao zlato, ali ga ne bi smio jedino prodati onome, znači, ko bi ga prodao da ide dalje, znači, da se koristi kao muški platni prsten. Protivnom, nije zabranjeno, znači, da se koristi, jer onaj asfalt, kada je poslanik sa osvijem, bacio prsten za njegovog prsta, kažu, zašto ga ne uzmeš, pa se ne okoristiš, je tako? Kaže, neću, zato što je to bacio šta? Resulullah s.a.v. nije rekao neću, to je haram. Nego rekao neću, bacio ga je poslanik. Protiv mu je bilo dozvoljeno da se koristi šta? Da se koristi njime. Pa ispravno mišljenje u Allahu Teala da je, da je zabranjeno nošenje železnog prsta. No, međutim, ovdje većina u Leme kažu da je mekruh. Koliko sam uspio onako gledati, nisam nešto posebno na, našao da je neko rekao da je haram od starijih učenjaka, da ima to mišljenje da je haram. Možda ima, nisam uspio naći. Možda treba dodatno ovaj, traženje i gledanje u riječi islamskih učenjaka. Ali hadis ukazuje da je haram. Prije nego šta je, da je mekro. Kaže, to je hilije, to je nar, to je ukrastano nikad džehennema. To ne bi samo bio mekro, to bi onda bilo više od mekruha. No, međutim, ako islamski učenjaci nisu prešli te granice, onda je nećemo nije prelaziti onda ćemo stati, znači da kažemo u najmanju ruku, na osnovu predaja koje je spomenuto, to je, to je ovaj a, mekruh. Čuo sam šeha Albanija, koliko, sam, koliko se sjećam iz njegovih riječi da je govorio da bi, da bi to, da je to haram. Koliko se sjećam, znači ako se ne varam, nije kazao to, nego rekao da je to mekru, uh, haram i dokazivao ovaj predaj. I on je hadis koji govori o zabrani Abdullah ibn Amra ibn Lasa, koga bilježi imam Buhari, u svom delu El Edebul Mufred, ocjenio vjerodostojni, šeha Albanija. Tako da bi to na osnovu tih hadisa bi bilo i više od mekruha, znači više od prema haramu. No, međutim, Allah ta'ala alem, u svakom slučaju čovjek treba to izbjegavati. Izbjegavati, znači da nosi, znači ovaj, uh, i ovo se odnosi kako na muškarce, tako na žene, ovaj propis. Znači ne bi bilo u tom pogledu razlike kako među muškarcima, tako i žene. Što se tiče znači ovog gornjeg dijela prstena kako se to zove oko ili kako ćemo ga nazvati kaže oko prsta, je Ili, molim, kamen. Molim? Kamen. Oko, kamen. Kozumite ga kako hoćete. Možda ponekad nema kamena, možda je to od, od, od čega? Od, isto od srebra napravljeno, tako. Nije bitno. Ono bitno je da znamo na šta cilja. Dozvoljeno je da bude od srebra i dozvoljeno je da bude od nečega drugog mimo srebra. Da li je dozvoljeno da, da taj kamen, a nije kamen, jer je oko da bude od od zlata. Imaš šta? Srebrni prsten i gore je zlato. Jedan dio učenjaka kaže da je to zabranjeno. Znači da je zabranjeno šta da bude dio zlata na prstenu. Bez obzira bilo ga više ili manje i to je stav Muhammeda ibu Jusufa od hanefijskih učenjaka i mišljenje Malikija i Šafija ima Mahmed je to odabrao i neki njegovi sljedbenici. Drugo mišljenje da je dozvoljeno ako je zlata malo, ako nije puno. Ako nije puno. <clears throat> I to je stav Hanefija i Malikija i većine Hanbelije. Znači, jedni dozvoljavaju, drugi šta? brane. Voda, braći, koliko je bitno, znači da pazimo na propisa. Da ne bismo čovjeku kazali za haram da mu je halal, ani za halal da mu je šta? Haram. I osnova je, braći, da čovjek ako ne zna propis, da ne dira ni u koga. Čovjek nešto čini, a ti ne znaš propis. Djelo je ti čudo, nisi vidio, ali ne znaš propis, nikad nisi za to čuo, šuti. Ili ga pitaju na ime ruku, živi bio, možete samo pojasniti kako, zašto i zbog čega, nisam to vidio, pa mi je nejasno ali da pristupiš osuđivanju, a ne znaš propis, to je, to je, bela, to je belaj. Znači čovjek treba prvo se pouči i onda da pristupi osudi. Ili da se kaže, ja sam naučio tako i tako, vidim tebe da radiš supro, to možeš mi pojasniti, nisam to nikad vidio, ali, znači, ja to nije osuđivanje, to je više traženje šta? Da, da se pojasni pojašnjenje ili da se čovjek nauči. Ispravno je, braćo, da je dozvoljeno nositi prsten koji ima na sebi to zlatno oko. Ako zlata nema puno, ako zlata nema puno, onda je dozvoljeno. Dobro, šta je dokaz? Moramo imati šta? Moramo imati argument da je dozvoljeno. Dokaz je hadis koga bilež imam Nesaj sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Muavije ljubi Sufjana radi Allahu ta'ala anhu da rekao neha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame al lubsi zaheb ila mukapan. Kaže, zabranio je poslanik sa osvim da se obla, a, nosi zlato, osim da je u, dje, u komadićima. Znači, kada bi čovjek imao nešto od, od, od, prstenu, pa na jednom dijelu ima malo zlata, na drugom dijelu malo zlata, to neće smetiti. Jer tu zlato, u tom slučaju zlato, nije glavna materija, nego je sporedna materija u redu. Pa ne kažemo da je prsten šta? Zlate. Možeš nekome doći prodati zlati prsten u redu. Ja jedan dan idem gore iz Zenice, vraćam se. Čovjek, njemačka registracija, parkirao je onda na laške auto i zaustavlja on, maše. Vidio je da je nekakav problem. Ja stao, pričao njemački. Kaže, pomozim. Samo viće pomozim. Dobro, šta je problem? Kaže, nemam goriva. Koliko pa nije to problem, stara mu majka, nema nastalo goriva. Kaže, nemam goriva, kaže, nemam para. I meni je ovako puno šako zlata. Znači, kaže, sve ti ovo kaže dajem, samo mi kaže daje 50 eura da, da ovaj, da natankam gorivo. Ja uzeo ono zlato, gledam, stvarno ima onaj pečat, znači zlato, ima to su muški zlati prstenje, ogrlice nekakve, one, one, one, one, džambo, one ogrlice, teške. <laughs> Nešto, to, to nema za 50 eura, znači to nema na zemlji, znači kada bi ga, kada bi ga 100 puta snizio, sniženje jedno pa drugo, pa stotinu puta, opet ne može na 50 eura doći. To ima 300 grama zlata, bolo ja se osvijem rekao, rekao, slušaj, rekao, uzmeš ako ovo zlato i odeš na benzinsku pumpu. I on će ti za jedan ovaj prsten natankati pun tank goriva, tako? Ti ćeš se dogovoriti s ovim radnikom. Ne, ne, kaže, ja, meni trebaju pare. Kaže, daj 50 maraka. Daj 50 maraka. Prodaje zlato. Pa zlato, naravno, ja to nisam kupio, jel? <laughs> To se vidi, znači to kad doneseš, to neće doći do kuće, ono će pocrniti. To je napravljeno da drži dva, tri dana. Tako i on ako odradi nekoga za tri dana, to je to ako ne odradi, može ga baciti. On, on od, od vazduha, od, od vlažnosti vazduha, on će pocrniti. A, pa ako je zlata šta? Malo. Onda ne smeta. Zato što zlato nije glavna materija, ne kaže se znači da je šta? Da je to e, ovaj, jel, jer čovjek ako bi imao nešto što je pozlačen, ajmo uzeti ovako, imaš pozlačen sat, a, i ne može nikome prodati da je šta? Zlati, nego je pozlačen, to je razlika. A šta onda ako imaš malo na jednom dijelu, na drugom dijelu, znači zlata, to se ne tretira, znači zlatom i u kom slučaju. Pa ispravno znači da je dozvoljeno. Zato kada bi čovjek vidio nešto na muslima. Ko to ostavi, ne želeći to donosi, zato što ima zlan, to ima pravo na to. Sjećate se od pitanja svile? Sjećate se od zlan? Molim? Ne razumijem. Bijelo zlato. A bijelo zlato, ti pitaš o propisu bijelog zlata. A bijelo zlato je isto zlato. <laughs> Bilo kakvo da je zlato nazvano ovom ili onom vrstom, ono je zlato i ima isti propis. Samo srebro se razlikuje. Dok je zlato, znači, tretira se zlato. Koja god da je vrsta, je da je, koliko god da karata ima, kakva god da je vrsta, znači i koliko god da mu je cijena, sve je isti propis. Ispravno je dakle da je šta dozvoljeno? Nositi prsten na kome ima malo. Šta je malo, šta je puno, to se vraća na šta? Na običajno pravo, bravo, na adet, na orf. Pa ono što bi običaj bilo malo, to je malo. Što je puno, sigurno da je malo ono što je možda ovaj 15%, 20%, 25%, to je sve malo. No međutim kako ide prema polovini, to je sve znači opasnije, tako. Tako da ako, ako se radi o manjoj količini, ne smeta inša Allah ta'ala. Kako će se prsten nositi? Da li se prsten okreće unutar, dole ili gore? Znači, da li ono oko biva do dlana ili biva gore? I o tome islamski učenjaci imaju različite mišljenja, kažu neki učenjaci musel, da je bolje da se nosi do dlana, da dole bude, znači sa unutrošnje strane, to tako da bude to oko, da taj kamen. I to je mišljenje hanefijskih učenjaka i bolje je kod šafijskih pravnika tako postupati i kod hambelijskih. Neki kažu da je bolje gore, i to je mišljenje kod ambelijski učenjaka da je bolje gore na dić znači da bude van i treći kažu dozvoljeno je jedno i drugo kako god da uradiš ja bio unutra, ja bio van hajt i beleke i vallaha htjala nam da je to ispravno mišljenje da je to ispravno kako god čovjek da ga stavi, da ga stavi unutra, da ga stavi van nikakve smetje nema ovo svakako braći što govorimo ovo nisu propisi ovaj Možeš neko kazali, sad pita da pričamo o prstenu, kako treba da bude gore ili dole, je to toliko važno u islamu? Ne, nije važno toliko u islamu kada se gleda na teuhid i kada se gleda na namaz, nije to od primarnih stvari, svakako, jasno. No, međutim, u islamu je sve bitno. Pa mi govorimo, znači, je li da, jer čovjek što više propisa poznaje i lakše će se, znači, lakše će to primjenjivati i više će vidjeti u stvoriti na te barake o teanu. Jer ponekad, braćo, <clears throat> ovaj, ljudi kažu, što vi pričate sad, je dozvoljeno muziku slušati ili dozvoljeno slušati muziku? A pa pogledajte muslimane šta se dešava. Muslimane tamo u nekakvom, ovaj, eh, pa dobro da mi imamo ovaj, nekakvu priliku da promijenimo stanje muslimana. I treba ga promijeniti, može se promijeniti, može se pomoći muslimanima. I mi sjedimo ovdje, pričamo o prstenu, kazali smo, to je absurd, je li tako? No, međutim, stanje je ka, tako kako jeste. Pa čovjek ako ne može uraditi ono što je bolje, uradit će ono što je šta? Dobro. A neće ostaviti dobro zato što ne može uraditi šta? Što ne može uraditi, jel? Bolje. Pa ispravno znači da čovjek može to nositi kako želi. Graviranje prstena. Graviranje prstena. Nakš. Nakš. Na poslanikom sa osvijem prstenu je pisalo Muhammed Rasulullah. Muhammed Rasulullah. Neki učenjaci kažu da je u jednom redu pisalo Muhammed, pa ispod toga Rasul i u trećem Lafzul Jalala Allah. Muhammed Rasul Allah. Da je tako pisalo. Muhammed Rasulullah. No, međutim, to nije ispravno. Za to nema dokaza. Jasno, i to je sudio jedan dio muhatika islamskih učenjaka koji kažu da postoji za to argument da je pisalo znači tako, nego iz spoljašnjeg značenja hadisa ne zaključuje se znači ta činjenica. Većina islamskih učenjaka je dozvolila da čovjek na prstenu napiše svoje ime. Primjer, napiše Meo. napiše Muhammed. Ime svoje da čovjek napiše na prstenu, ovaj, znate kako, ovaj, naši su oni, oni muslimani, prije što su po kafanama hodali, što su probleme pravili po kafanama, ovaj, uh, lupali sve one flaše, osim one koje su zelene boje bile. Ovaj, on, is, on bi ovdje izgravirao svoje ime. U stvari, nije izgravirao, nego bi ga ovaj, tetovirao ime veliko. Onda veliki onaj mjesec iz zvijezu stavi i sad se raskopča i takav uđe, jel sam pun sebe, jel, po kafanu. Kodaja. <laughs> Uđe u kafanu. To je pogrešno. <clears throat> to je zabranjeno. Ono što je dozvoljeno jeste pisanje na prsten. Da čovjek napiše ime svoje, jel, na prsten. Ovaj. Ne smeta. <clears throat> Ili riječ mudrosti. Na primjer, da napiše na prstenu, sjeti se smrti. Ha? Kada govori pogleda prsten, sjeti se da što je riječ mudrost, je tako možemo koristiti. Kaže Ulema, Džumur Ulema kaže, nema smetnje da čovjek šta, tako nešto uradi. Zikrullah, da se pomene nešto od što je zikra, tu Ulema ima različita mišljenja, neki kažu da je to mekru, a neki kažu da je mubah, da nema smetnje. No, međutim, kažu, uvjet je da se to ne izlaže fitnetu kakvom fitnetu da se time ne ulazi u WC, na primjer, u klozet. Ili na mjesta gdje ne priliči da ulazi, znači ono što je, na, je, je spomenuto Allahu Azzeva žele ime. Kažu, ako, je, ako se to, pot, ako, ako je čovjek siguran od toga, onda nema smenje. Allahu alem da, ako bi čovjek napisao ime svoje, ili ime svoje supruge, želi da čita stalno ime, tako da je pred očima, To je njegova stvar. Nema smetnje u tome. No, međutim, da spominje zikr, to je preče ne činiti. Zato što čovjek ne može uvijek biti na umu, da neće ući, tako, na mjesta gdje je ovaj, da neće mu ruke dotaći na džasit, jel tako, neće ruke dotaći na džasit. Tako da je preče ne, ne pisa, znači, Allahovo ime, a čovjek, ako već želi riječ mudrosti, može se, znači, posjetiti, sjeti se obračunati. Allah ne treba ti više od toga, tako, sjeti se obračuna. To je, to je dovoljan podsjetnik tebi, ko želi da razmisli, tako. Ako želi da zikri, pa uzviše, Allah je propisao čovjeku zikr, jutarnji i večerni zikrove posle namaza, može znači zikriti. Kako želi. Navodi se da je na Sulejmanovom prstenu, Sulejman, ali i njegovom prstenu, da je stojalo ugravirano La ilaha ila Allah, Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah muhammed rasul taj hadis bilježi imam al-Khallal u svom djelu sunne hadis je batil hadis je maudu apokrifan nije vjerodostojan i o, o Suleiman a.s. i o njegovim kočijama i tu imate znači priča svega se navodi nije stojalo ništa od toga odnosno nije potvrđeno u vjerodostojnoj predavi poslanika sallallahu alaihi wa sallam isto tako stojalo je da je uzvišen je Allah naredio s to jednom hadisu koga vidiš Dejlemi koji je isto tako brat ovoga prethodnog po vjerozostojnosti stojalo je e, e, da je, da je, da je napisano li kuli eđenin kitab svaka stvar ima svoj svaka stvar je zapisana i tako da ništa nije znači to ništa potvrđeno isto tako od Ebu Bekla i Omara Osmane ali je se navode brojne predaje šta je na njihovim prsteljima stojalo znači ugravirano ništa toga nije došlo vjerodostojnim putevima Allahu Teala alem, pa ostaje da je čovjeku dozvoljeno, jel tako, da nešto ugravira ako želi, to je njemu na izbor. <clears throat> Da li se prste nosi na desnoj na lijevoj ruci? Da li se prste nosi na desnoj na lijevoj ruci? Islamski učenjaci su složni da je dozvoljeno prste nositi na jednoj i na drugoj ruci. Tu su složni. Samo se razilaze gdje je bolje da li je bolje na jedno ili na drugo. U protivnom su složni da je šta dozvoljeno? Na oba dvije ruke. Znači, to je konsensus. Pa kažu šafijski učenjaci i neki hanbelijski da je bolje na desnoj. A neki kažu da je bolje na lijevoj. To je stav hanefijski učenjaka i malikijski i neki hanbelijski. Dok neke hanefije kažu to je isto to je isto. Allahu alem da je doz, znači dozvoljeno jedno i drugo i to kategorički. Dozvoljeno znači na desnoj i na ovoj ruci s tim što bi možda na desnoj bilo bolje. Što bi na desnoj bilo bolje Našto neki učenjaci kažu ako ima na njemu ugravirano Allahovo ime, onda je svakako bolje na desnoj. To tako znači iz tog poštovanja prema Allahovom imenu da se nosi na desnoj ruci, jer lijeva ruka koristi za otklanjanje neprijatnosti, a desna je za čiste i za lepe stvari, o tako? Pa s te strane, to mišljenje, taj čtihad ima svoje mjesto. A ovako drugačije, znači, možda bi mogla se preferirati desna, iako ovaj, ha, argumenti su došli vjerodostojni i za jednu i za drugu stranu, slavonik. Iako su neki pokušali da, ovaj, učenjaci da dokažu brojnost predaja i da njima odaberu jače mišljenje. U svakom slučaju, to je široko. Dok je poslanik za svem nosio na jednoj ili drugoj ruci, ne treba znači ovaj osuđivati ništa od toga sve to, inša Allahu Teala, ispravno. Pomjeranje prstena prilikom uzimanja abdesta. Znači da čovjek pomjera prsten prilikom uzimanja abdesta. Ima hadis o pomjeranju prstena da je poslanik sa svem pomjerao prsten prilikom uzimanja abdesta. Ta hadis dajiv. No međutim, na njegovu legitimnost naročito ako je prsten tijesan, tako da zatvara, da dihtuje, da ne može voda doprti do, do, do, do, znači kože ispod prstena, ukazuju opći hadisi, recimo kao hadis, da je poslanik, sam se vidio na e, stopalo čovjeka, šta? Koliko je za nokat? Suho, pa mu je naredio da ponovi šta? Abdest. U predaji kod mama a, e, muslima kaže se hasin vudu ek, poboljšaj svoj abdest. Kod Ebu Davuda ima popravi abdest. Ali to je kada su neki pregovarali. Kod muslima ima šta? Poboljša. Jer poboljša ti može biti šta? Da to samo opereš. I onda to ulema koristi, taj hadis koriste kao dokaz da je dozvoljeno praviti prekide pri uzimanju šta? Znači, opravo si desnu ruku i nazovete žena. I ti se javiš. I pričaš sa njom 15 minuta, 20 minuta. Jel? I onda nakon toga šta nastaviš? Ponovo abdest. Je to prekid? Jeste prekid. Veći? Pa i veći. Jel? Je dozvoljeno da ne da nastaviš ili moraš iz početka? To je razliže među lemom, znači ti prekidi što oni koji kažu da dozvoljeno prekida da se poboljša, koriste hadijskog muslima, poboljša jabdes. A oni koji kažu da ne može, koriste šta? Ebu Dauda koji kaže ponovi abdest. Jel u redu? U svakom slučaju, o tome smo govorili o kize namazu, ovaj, pitanje prekide. Dakle, ako je prsten tijesa, tako da ne može voda dopriti ispod njega, da dihtuje, onda se mora pomjeriti. Bitno, mora se pomjeriti kada pereš ruke tri puta i kada pereš ponovo ruku do lakta, opet ga ponirati. Jel u redu? Jer prvo pranje ruku, ono tri puta, to je sunnet. To kada ne popravo nije bitno. Nije bitno u smislu jel, da utiče, ne utiče na ispravnost abdesta. Ali drugi put kada pereš ruku, kada kažemo podlakticu, onda je pereš od vrha srednjeg prsta do iznad lakta i nazad. Jel, pere se tri puta. E tada ga moraš pomjeriti opet. Bez obzira što se prvi put šta? pomirio. Ne, moraš ga i drugi put pomiriti. Se kaže da bolje ga onda ne nosi. Tako. Lakše ga ne nositi da se ne muči. Ne, nije. Čovjek ko želi, ali mora paziti. Mora, znači, ako je prst, znači, ako šeta, pa da voda dođe, nije problem. Jer ispravno je da nije uvjet da mora biti šta? Trljanje. Trljanje, taj del kon je uvjet samo kod malikijskih učenjaka drugi učenjaci džumhur kažu nije bitno je da znači ruku kada bi zagnjurio ovako uvodu izvukao je to bi bilo dovoljno šta za ne moraš se znači trljati bitno je da se spasi dok kod malikijski učenjaka mora biti i trljanje pa ako ne bi došla voda ispod e onda se mora pomjeriti na to se mora voditi računa našto da ne ostane nešto od neđaseta ispod toga ako, ako je na lijevoj ruci ali insan mora znači voditi tome računa na kom prstu se nosi prst na kom prstu se nosi prst Dozvoljeno je čovjeku da nosi u ovako, zabranjeno je čovjeku da nosi prsten na kaži prstu i da nosi na srednjaku. Nije mu dozvoljeno ova dva prsta šta da nosi prsten. Jer je došlo u hadisu Alije koga bilježi muslim da je rekao, kaže, zabranio nam je poslanik sa osvijem da nosimo prsten na ovom i ovom, pa je pokazao na kaži prsti na srednjak. Znači, ta dva prstena je ta dva prsta, na njima se ne smije nositi prste. Govorimo o muškinjama, jel u redu? O muškarcima. Na ova dva prsta se ne nosi prste. Poslanik je, sallallahu alaihi sallam, nosio prsten na hunsaru. Na ovom malom prstu. Desne ili lijeve ruke? I desne i lijeve. Desne ili lijeve. Ovo nije bilo pitanje, nego potvrda. Desne i lijeve. Neko odmah došao da odabere jače mišljenje. Ne, nije. Nego znači desne i lijeve ruke. Znači da odabere. Šta mu je draže? To je njegov izbor. Ali na čemu? Na malom prstu. To je sunnet. I sad su nam ostala ova dva problematična. Prstenjak, što kažu za njega, ili do mali, ili do srednji, nije bitno. I palac. Šta je s njih? Po pitanju ta dva prsta nemamo ništa. Ni dozvolu, ni zabranu. Ni dozvolu, ni zabranu. Pa je osnova Allahu Teala e'ala. Allah najbolje zna. Da je osnova je da je to dozvoljeno. Da je dozvoljeno čovjeku. Tamo gdje je šarijet prešuta u stvarima koje su osnovni mubah, osnova da je to šta? Mubah. Da je trebala biti zabrana, to bi šarijet zabranio. Znači, dok nije došla naredba ni zabrana, osnova je da je to mubah. Ima neke uleme koji kažu ne, ne nosi se, samo na malo. I ovo mi liči pitanje, braćo, na pitanje kose ili dlaka na čovjekovom tijelu. Na čovjekovom tijelu imamo tri vrste dlaka. Imamo dlake koje Allah naredio da se moraju puštati, ne smiju se dirati. Poput obrva. Obrve ne smiju se dirati. Znači, obrva mora biti i obrve, znači zabranjeno je čupati. Poput pitanja brade, zabranjeno je brijati. Imamo drugu vrstu dlaka, a to je što je naređeno da uzimaš. Kao čupanje dlaka ispod pazuha i brijanje sa stidnim mjesta, na primjer. I imamo treću vrstu koja, koju je šarijet prešutao. Kao, na primjer, dlake koje izrastu na grudima muškarci. Žena svakako, njoj je lijepo depilaciju čini radi ženstvenosti i tako dalje, no međutim, što ćemo sa muškarcem? Je li mu to dozvoljeno da to uzima, da to krati i da to čupa? To je ta treća vrsta koju je širijet šta? Prešutao, nije širijet ništa spomenuo. Pa ako bismo kazali sad da, da je zabranjeno, ovi što se slomiše po fitness centrima, oni bi se ne zato nanesu. Tako? <laughs> je li tako? Znači, osnova je da je to mubah smatra da je to mubah, iako a braćo žena želi u kući muža. Žena ne želi ženu u kući, nego želi muža. A to je od prirode muža. Prirode muškarca. Tako. Prirode muškarca. A nije od prirode žena. Dakle, šta smo rekli sa prstenjem? No, pa međutim, braćo, po pitanju palca ne znam u moje duši nešto me kopka. Ja nemam dokaza, nemam dokaza, ali po pitanju palca nešto me kopka. Ženi je dozvoljena sve pet prsta donosi prste. To kod nje nije sporno. Ona je, žensko je tako, tako. Daju je zlata, daju je lepi halina, daju ovaj, e, lepe odjeće i garderobe. To je, to je priroda žene. Pa tako. Allah je stvorio prirodu, znači žene. A oškarac je drugačije prirodu. No međutim, po pitanju palca, neki kažu da je to odlika, danas, u naše vrijeme, ne možeš kazati to za ranije, da je to odlika one blage struje homoseksualaca da oni to da oni to nose na ovome prstu da se tako da poznaju kažu danas u Evropi tako kažu Allah alem ne znam nisam ih nikad vidio ovaj niti kako se nose ali ako je to onda treba izbjegavati zbog čega zbog ponašanja njih I onda zaista, zaista muškarca nosi, ovaj, neizgledno je, Znači, nezgodno je to da nosi čovjek prst. Zašto? Neka olema kaže, zašto je na malom prstu? Kažu, kada se uzima nešto i daje se, to se uzima i daje, prima se, a ovo je odvoje, neće smetat prste, neće ni zašto zapinjati, neće u redu, nego uzimaš i daješ i on je naj, najzadnji vam, u redu. Pa nećeš nikoga ometi. Kažu, to je jedan od mudrosti. Allah, te Allah, šta je mudrost? Mi ne znamo šta je mudrost. Ali je poslanik sa tako šta? Nosio prste, u redu. U svakom slučaju na ovome prstenu, na ovome prst, da se nosi, mi ga zovemo prstenjak, jel, svakako. Ne smeta da se nosi. Allah te da ne smeta da je to dozvoljeno. Našto čovjek ako ima prsten veći, da ga sad mora nositi, da, da, da, da ga smanjiva i tako dalje, ništa mu tada dozvoljeno da tome nema, ako Bog da to nema smetnje, jer nema zabrane. Osnova je to šta? Muba. A mi nećemo zabraniti ono, osim ono što je zabranio šarijat. Nemamo pravo da zabranjujemo, znači, od sebe. Dobro, je li dozvoljeno? nositi prste na kome, na kome ima, na primjer, dijamant ili akvamarin, ili na kome ima safir ili nešto slično tome. Dozvoljeno je po mišljenju hanefijskih učenjaka i po mišljenju nekih šafijskih. Po mišljenju nekih, znači, hanefijskih učenjaka, po mišljenju hanefijskih i šafijskih učenjaka, to je dozvoljeno. Dok neki hanefijski to smatraju da je mekru i neki šafijski i to je mišljenje mama Ahmeda. Wallahu ta'ala alam da je ispravno prvo mišljenje. Da je to dozvoljeno. Da je to dozvoljeno jer nema zabrane. Nema opet zabrane. U redu. Da bude ono drago kamenje gore kao ukras. S tim da nije ono što se oponaša čime. Žena to liči dok neko pogleda kaže ja, ja fi ovo me liči ženski prst. Ovo je nešto žensko. To je druga stvar. Tada biva zabranjeno zbog čega? Zbog oponašanja, ne zbog znači samog jeli, te, te materije koja je. Je li tako? Jer pamuk je dozvoljeno tebi da nosiš, ali ako je taj pamuk napravljena ženska odjeća, ti je nesmiješnosti. Ne zbog pamuka, nego zbog ponašanja. Tako isto znači i ovo. Ovo bi, braću, bilo nešto ukratko o propisima koji se tiču prstena. Znači, propisa je jako puno. Propisa je jako puno i ovaj islamski učenjac su pisali o tome. Znači, Ibnu Ređep, alhamdulillah, ima knjigu koja se zove Ahkamul Havatim, propisi prstena, na 150 stranica. Sve vezano za prste. Danas pojedine religije nemaju o svojoj akidi, o temeljima akide nemaju toliko napisati. Temelj akide da u njih prelistaš ovaj, za tri minuta, on tebi kaže tri u jednom, jedan u tri, svi u jednom, a nije ni jedan isakim. I... A naši učenjaci pišu o prstenu 150 stranicama. Wallahi da čovjeku kaže da nema nikog imana, kažeš pogledaj šta je u islamu napisano, o čemu se vodi islam brigu da gleda, to kaže, pa jahi, pa ovo je vjera koju treba posvetiti pažnju i ovo je, znači, ovo je ono što ti garantuje budućnost ovaj, i na ovome na budućem svijetu, znači ima, ima, znači, nekakva briga o, o, o, o toj vjeri i o propisima, znači, koji se tiču vjeri. Pa tako da sam, a, a imam još opširniju studiju od ove kući, to predstavljamo. Međutim, to je samo, samo kao primjer da vam pokažem, znači, a, a imam Ibn Ređep je umro 750, 795. iđanske godine, on je jedan od najboljih učeni, učenika, najpoznatiji učenika, čiji? Ibn Kajim. Ibn Kajim, bravo. Od Ibn Kajim, znači, Ibn Ređep kad nešto piše, napisao je dijelo Fethul Bari, isto koji Ibn Hajar, isti naslov, u komentaru Buharinog Sahija, u deset tomova nije izišao iz namaza. I, ja pisao bi možda još pet ili još deset da iziđe tek iz namaza. Da ga je završio, Po mome viđenju ne bi bilo bolje knjige na zemlji o islamu te. Nešto, znači, da, da ti razum stane, pamet kada vidiš Ibnu Ređepa, kako dokazuje, i samo i ovo je, znači, jedno dijelo koje, kad mi možemo napisati na 3, 4, na 5 stranica, možemo nešto napisati, o tako, međutim, na 150 stranica napisati, i o, i o kakvim tematikama se, znači, raspravlja da čovjek u razum stane. Ja ću vam spomenuti samo neke sitnice, znači, koje islam slučajnici spominju u svojim knjigama kada je u pitanju, kao propis. Znači, nećemo govoriti šta je jače, šta je ispravnije, ne u redu nego ćemo spominjati samo o čemu su šta govorili. Prvo, je li dozvoljeno doticanje prstena bez abdesta ako na njemu piše nešto ajet? Znači nemaš abdesta i uzimaš šta? Nešto na čemu piše ajet. Moraš li imati abdest ili ne moraš? Mora. Znači o tome raspravljuju. Mora, znači kada se uzima musal, hačija treba imati šta? Treba imati abdest, tako? Jeste, mora. Po većini uleme, braću, po džumhuru uleme, Ebu Hanife, Malik i Šafije, Mamamed, svi kažu čovjek koji uzma abdest, Musab mora imati abdest. Ko uzma Musab mora imati abdest, ovaj, i nema sumnje da je to, ovaj, da je to ispravnije i preče da se slijedi. Drugo, kakav je propis sa prstenom koji je haram? Klanjaš sa zlatnim prstenom. Kao propis čovjeka koji obavlja, kada je jacija? Pa Molim? Jesu propis čovjeka koji obavlja namaz u zla, sa zlatim prstenom. Kao propis čovjeka koji obavlja namaz u kadernom kaputu. Kao propis čovjeka koji ide na hađ sa haram parama. To je poznat učenje razilženje kod Uleme. Ibn Hazm kaže da je to zabranjeno. Da je, da, je, da, je, da, je to, da je taj namaz neispravno. Dok Čumur Uleme kaže da je šta? Kao hađ čovjeka koji obavlja hađ sa parama koje su šta? Haram. Kaže poslanik sa osem, inna Allahe tajibun la jakbelu la tajiba. Hadis kod muslima, Allah je lijep, ne prima osim lijepo. Ima hadis kod Ebu Dauda kome se kaže čovjek kada iziđe na hađ koje, sa obskrubom koja je haram, kaže lebejke Allahume lebejke, kale la lebejke lek. Nema, Allah ti se ne odaziva. I, i kaže obskrba ti je haram, obskrba ti je haram, pa kaže hađuke me zur gajru me brur. Hađ tvoj je grih, a nije me brur, nije primjer. Ljudi taj hadis je dajiv. Ispravno je da je namaz čovjeka koji ima zlatni prsten ispravan, a on je griješan što nosi zlatni prsten. Dalje, raspravljaju učenjaci naši, je li dozvoljeno da ti koristi prsten kao brojilo? Kako brojilo? Ti klanjaš, znači, i čovjek se zaburi u rekiatima. I na prvom rekiatku okrene ovako na pola ovdje. Kad završi drugi rekiat, okrene ga dole. Treći ovdje i četvrti opet. Kada je gore, znači, do ga vidi gore, kaže, ovo je zadnji. Jel u redu? Neće se šta zabuniti je dozvoljeno. Kod Ibrahima je nehija, o tome nema smetnje. Ili ajete da broji. Hoću da učim četiri ajeta koja su duža, da, da bi bilo, da bilo uravnoteženi oni šta. Učenje, pa na prvom, kad jedan ajet prouči okreve, pa drugi prouči, pa treći okreve. Ibrahima nehija kaže da o tome nema smetnje. Da o tome nema smetnje. Znači, ne govorimo, braće, šta je jače mišljenje. To je pitanje koje treba posebno raspravo da bismo otišli daleko i, znači, izišli, posvetili bismo, znači, prstenu više pažnje nego što je posvetljeno, znači, možda što je čak bitnije u tom pogledu. Dalje, kada čovjek <clears throat> umre i ima na sebi prsten, šta ćemo s tim prstenom? Treba ga skinuti. I skinuti je sa prsta u Sejda ibn Hudajra, sahabi, poznatog jedna onoga sahaba, kome, kome su šta? Meleki dolazili, kada je učio Kur'an, ili tako, poznati hadis, Sejda ibn Hudajra, radi Allah, a treba ga skinuti. Kao čovjek koji ima zlu, zub zlatni, preselio ima zlatni zub, to treba dove zubara da to šta? To izvedi. To ide Jer ostavljanju toga zuba, pri tome čovjeku su dvije štete. Prvo šteta, bacanje imetka s jedne strane i šteta spriječavanja da taj imetak dođe do onoga koga zaslužuje. To je ko? Njegovi nasljednici, je tako? Pa se to vadi, znači to se uzima. Znači, tako isto prsten, bio da je zlatni ili srebrni, skida se, ako je zlatni, pretopi se, pr pr proda se, znači, preradi se, jer ga nije dozvano kao zlatno koristi muškarcima, a ako je srebrni, onda svakako biva nasljedstvo, jel, njegovih jeli, ovi, uh, eh, se nastavnika. Dalje, pitanje zekijata. Kod tri mezheba ne treba davati zekijat, kod četvrtog anefijskog treba, poznate ono razilođenje, ali anefijski učenjaci kažu da, je, da se obavezno daje nešto na, na, na akid, da se daje zekijat. Dalje, prodaja prstenja i prodaja znači ta da se ne odmah ne primaju pare i da se kasnije primaju pare i o tome su islamski učenjaci govorili. Dalje, pitanje iznajmljivanja prstena dođeš da izajmiš prstenje, dozvoljeno da izajmiš prstenje za žena izajmiš prstenje za svadbu, da se stav ti u zlatu, da bude na svadbi ili što, lepša. Pitanje, ako uzmeš taj, iznajmiš taj prsten ili neko ti pozajmi prsten i ti ga uništiš, izgubiš ga. Pozajmi ti komšija zlatni prsten, ti ga staviš na prst, iziješ na polje, odeš negdje, prošetaš, vratiš se, nema prstena, neko ti ga prehladio. <laughs> Jel red? Znači, to je kod nas lahko u tramvaju, znači ako ne paziš malo i prsten ti može sa prsta otići. Znači, ne znam što se može desiti. Ako si uzeo zlatni prsten od komšije i neko ti ga uzeo i izgubio ga ti, nisi mu dužan da mu ga šta? Namiriš. Je tako? Kao da komšija zaboravi svoju tamburu na put i ti najdeš autom i pregaziš. Nisi dužan šta da mu platiš tamburu, jer tambura haram. To je muzički instrument, to je zabranjeno, to nema vrijednost u šarijetu. Ili komiša iziđe, na, ima svinju, iziđe svinja na put, čovjek je udari autom, po šarijatskom zakonu nisi dužan da mu to namiri, da joj namiri štetu, bilo da je ubiješ ili da se drugo desi, jer svinja u šarijetu nema čega. Nema vrijednosti, to je kao alkohol, kao alkohol, jel u redu?